Abdullah ibn Mesud bijaš još nedorastao dječak, koji je daleko od ljudi lutao po gudurama mekanskih brda, čuvajući ovce jednom od najuglednijih mekanskih bogataša, koji se zvao Ukbe ibn Muajt. Ljudi su ga zvali Ibnu Umni Abd, a stvarno ime mu je bilo Abdullah, dok mu je ime oca bilo Mesud. Iako je dječak čuo za novosti o vjerovjesniku koji se pojavio u njegovom narodu, tome nije pridavao naročitu pažnju, s jedne strane zbog svoje malodobnosti, a s druge strane zbog udaljenosti od mekanskog društva. Inače, on bi odlazio sa ugbetovim ovcama vrlo rano, a vraćao bi se tek kad bi se noć spuštala. Jedan dan mekanski dječak Abdullah ibn Mesud primijeti dvojicu starijih i ozbiljnijih ljudi kako iz daljine idu u njegovom pravcu. Obojica su izgledala veoma umorno, a žeđ ih je tako morila da su im bili suhi i usta i grlo. Kada stigoše do njega, poselamiše ga i rekoše O dječače, daj nam malo mlijeka od ovih ovaca, kako bi žeđ ugasili i snagu povratili. Dječak odgovori, neću to učiniti, Ovce nisu moje, nego su mi samo povjerene na čuvanje. Dvojicu pridošlica ne naljuti dječakov odgovor, nego se naprotiv na njihovim licima pojavi izraz zadovoljstva. Onda jedan od njih reče, pokaži mi jednu ovcu koja se još nije janjila, niti je davala mlijeka. Dječak mu pokaza jednu sitnu ovčicu koja je bila blizu njega, a čovjek joj priđe Uhvati je pa je poče dodirivati vime, spominjući istovremeno Allahovo Đalešanuhu ime. Dječak je čuđenjem gledao u njega pomislivši. Kada su to mlade ovce, koje nikad nisu bile sjanjene, davale mlijeko. Ali vime ovčice se polako širilo i iz njega poče da teče mlijeko, obilno i jako. Drugi čovjek nađe na zemlji kamen sa udubljenjem, pa ga napuni mlijekom, te se i on i njegov drug napojiše, a onda napojiše i mene, dok ja i dalje nisam mogao vjerovati ono što vidim. Kada smo se napojili koliko smo mogli, onaj blagoslavljeni čovjek reče vimenu ovce, smanji se i zaustavi. Onda se ono vime smanjivalo, sve dok ne postao onakvo kakvo je bilo. Tada ja rekoh blagoslovljenom čovjeku, nauči me onim riječima koje si izgovarao. Ti si već naučen dječak, odgovori mi on. Ovo bi početak priče Abdullaha ibn Mesuda i Islama, jer onaj barek čovjek ne bijaše niko drugi nego Allahu poslanik, sallallahu ve sellem a njegov drug bijaše Ebu Bekr es Sidik, neka je Allah zadovoljan njime. Taj dan su izašli iz neke obližnja brda, kako bi koliko bilo predahnuli od zlostavljanja Kurejšija i teških iskušenja u kojima su bili. Kako god je dječak zavolio časnog poslanika i njegova druga, i postao im privržen. Isto tako su poslanik i njegov drug bili zadivljeni dječakovim postupkom, njegovim povjerenjem i odlučnošću, pa su njemu predviđali veliko dobro i hajr. Malo vremena je prošlo od tada. Abdullah ibn Mesud primi islam i ponudi se vjerovjesniku da ga služi, pa ga poslanik, sallallahu alaihi veselem, i primi u službu. Od tog dana sretni dječak Abdullah ibn Mesud čuvanje ovaca zamijeni služenjem najodabranijeg od svih stvorenja i ljudi. Pratio je Abdullah ibn Mesud Allahov poslanika sallallahu alaihi veselem kao što sjena prati čovjeka. Bio je uz njega i kod kuće i na putovanju, i u kući i van kuće. Budio ga je kada je trebao da ustane, dodavao mu je zastor kada bi se kupao. Obuvao mu je papuče kada je htio da izađe, izuvao bi mu ih kad je namjeravao ući. Nosio mu je njegov štap i misvak i ulazio pred njim u njegovu sobu kada bi on odlučio da uđe. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, mu je dozvolio da kod njega uđe kada je god želio da bez ikakvog ustručavanja bude upoznat i sa njegovim tajnama, tako da bi prozvan vlasnik vjerovjesnikove tajne. Na taj način Abdullah ibn Mesud je odgajan u kući vjerovjesnika, pa je upućen u vjerske propise po njegovoj uputi. Okitio se njegovim ahlakom i ponašanjem, slijedio ga je u svim njegovim osobinama. Za njega su govorili, on je čovjek najbliži Allahovom poslaniku po naravi i ponašanju. Učio je Abdullah ibn Mesud u školi Allahov poslanika sallallahu alaihi veselem tako da je bio jedan od najučenijih ashaba u Kur'anu, od najboljih poznavalaca značenja Kur'ana i jedan od najvećih znalaca u šarijatskim propisima. To najbolje dokazuje hikaja o čovjeku koji je došao Omer ibnul Hatabu, koji je tada bio halifa, dok je stajao na Arefatu pa mu rekao, o vladaru pravovjernih, stigao sam iz Kufe i ostavio sam tamo čovjeka koji na pamet diktira mushaf. Omer se tako naljuti, zacrveni kao da će prsnuti pa upita, ko je on teško tebi? Abdullah ibn Mesud, odgovori čovjek. Omer neka je Allah zadovoljan njime se polako smiri i njegova sržba se ugasi, pa posta kao što je bio, a onda reče, teško tebi. Allaha mi, ne znam da je iko drugi od ljudi preči od njega da tako nešto čini i ispričat ću ti nešto u vezi s tim. Dalje Omer nastavi svoj govor. Jedne noći je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem sjedio kod Ebu Bekra, neka je Allah zadovoljan njime, pa su razgovarali o budućnosti muslimana, a s njima sam bio i ja. Onda je vjerovjesnik izašao, pa i mi izađo smo s njim. U mezđidu primijeti smo čovjeka koji je klanjao, a nismo mogli razaznati ko je on. Allahov poslanik sallallahu alihi veselem, zastade osluškujući učenje klanjača. Onda se okrenu nama pa reče, ko bi volio da Kur'an uči najispravnije, baš onako kako je i objavljen, neka ga uči onako kako ga uči Ibnu umi Abd, to jest Abdullah Ibnu Mesud. Onda Abdullah sjede i poče učiti dovu a vjerovjesnik mu reče, traži šta hoćeš, dobit ćeš, traži samo, bit će ti to dato. A onda Omer nastavi priču, pa reče, rekao sam sebi, tako mi Allaha poraniću Abdullahu ibnu Mesudu, pa ću ga obradovati time što mu je Allahu poslanik vikao amin dok je on učio dovu. Ja stvarno uranih i odoh da ga obradujem. Kad tamo nađoh Ebu Bekra koji me je preduhitrio i već ga obradovao. Tako mi Allaha, ni u jednom hajr dijelu nisam se takmičio sa Ebu Bekrom, a da me on nije prestigao. Završi Omer. Znanje Abdullaha ibn Mesuda o Allahove knjizi je dostiglo ogroman stepen, tako da je on govorio, tako mi Allaha, osim kojeg nema drugog Boga. Nijedan ajet iz Allahove knjige nije objavljen, a da ja ne znam gdje je objavljen i u vezi čega je objavljen. A kada bih znao da ima iko ko Allahovu knjigu poznaje bolje od mene, a da se do njega može doći, ja bih mu otišao. Abdullah ibn Mesud nije ništa oveličavao dok je ovo za sebe govorio. Jednom je Omer Ibn Hatab, neka je Allah zadovoljan njime, u proputovanju susreo neku karavanu u noći mračnoj da se ništa nije vidjelo. U toj karavani je bio i Abdullah ibn Mesud, a Omer naredi jednom čovjeku da je upita odakle su, a iz karavane se javi Abdullah i odgovori iz duboke doline koristeći jedan izraz iz Kur'ana. Omer upita Gdje putujete? Abdullah odgovori U svetu kuću. Po tim odgovorima Omer zaključi da u karavani ima neki alim pa naredi čovjeku da upita šta je u Kur'anu najveličanstvenije Abdullah odgovori, Ajetul Kursi. Omer reče, pitaj šta je u Kur'anu najpravednije i najpresudnije. Abdullah odgovori, Allah vam naređuje pravednost, dobročinstvo i pomaganje rodbine. Omer ponovo reče, ko učini koliko trun dobra vidjet će ga, ako učini koliko trun zla, vidjet će ga. Omer reče, pita ih šta je u Kur'anu najstrašnije. Abdullah odgovori, to neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, Omer reče, pita ih šta to u Kur'anu daje najviše nade? Abdullah odgovori, reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu u milost. Allah će, Omer reče, pita ih je li među njima Abdullah ibn Mesud. Iz karavane odgovoriše, jeste Allahami. Abdullah ibn Mesud nije bio samo učač, alim, pobožnjak i asketa. Bio je on, kada to najviše zatreba, jak, odlučan, muđahid i prednjačio bi u borbi. Dovoljno je reći da je on prvi čovjek poslije vjerovjesnika na zemaljskoj kugli koji je na glas proučio nešto iz Kur'ana. Jednom su se u Meki sakupili ashabi, a tada ih je još uvijek bilo vrlo malo, bili su u teškom položaju, pa jedni rekoše, Allaha mi, Kurejši još uvijek nisu čuli Kur'an, te mi je učen na glas, pa koji bi čovjek otišao da im nešto prouči pa da ga čuju? Ja ću im omogućiti da ga čuju, reče Abdullah ibn Mesud. Ostali mu rekoše, bojimo se za tebe, voljeli bi da tu radi neko ko ima jaku rodbinsku zaleđinu, koji bi ga štitili i čuvali, ako bi mu htjeli nanijeti zlo. Abdullah reče, pustite me, Allah će me štititi i čuvati. Sutradan prije podne, Abdullah ode u Mešđid i dođe do mjesta koje se zove Mekamu Ibrahim, stade i poče učiti naglas Kur'an, dok se u blizini nalazila grupa Kurejšija koji su sjedili oko Keabe. On zauči. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru. I nastavi učiti dalje, dok se začuđene kurejiše jedva snađoše, a povikaše. Šta ono govori Ibnu Umi Abd? Teško njemu, pa on govori nešto od onoga što govori Muhammed. Onda skočiše pa počeše udarati Abdullaha po licu, dok je on i dalje učio, dok nije proučio koliko je to Allah htio. Onda se vrati svojim drugovima, dok mu je krv lila niz lice. Drugovi mu rekoše, to je ono čega smo se plašili za tebe. On odgovori, tako mi Allaha, Allahovi neprijatelji u mojim očima ništa drugo nisu izgledali bezopasniji nego što su to sada. Ako hoćete, i sutra ću to isto učiniti. Oni mu rekoše, neka, ovo je dosta. Postigao se da čuju ono što im je mrsko. Živio je Abdullah ibn Mesud sve do vremena vladavine halife Osmana, neka je Allah zadovoljan njime. Kada je obolio smrtnom bolešću, dođe mu halifa Osman u posjetu pa ga upita. Šta te muči? Moji grijesi, odgovori. A šta bi želio? Allahovu milost. Hoćeš li da naredim da ti daju sve ono što si odbio da primaš zadnjih godina? Upita halifa. Ništa mi to ne treba, odgovori ostaće tvojim kćerima iza tebe. A bojiš li se siromaštva za moje kćeri? Upita Abdullah. Ja sam im naredio da svaku noć uče suru El Vakija, a uistinu sam čuo Allahovog poslanika, sallallahu i veselem, koji je rekao, ko prouči svake noći suru vakijah, nikad ga neće zadesiti siromaštvo i potreba. A kada je noć nastupila, Abdullah ibn Mesud preseli među najodabranije društvo, dok je njegov jezik do zadnjih časa spominjao ime Allaha i učio njegove jasne ajete. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النار